rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kanatil qulubu muqbilatan ila Allah ilikuwa nyoyo za waislam zimeelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal jawarih nashita na viungo vimechangamka katika mambo mbalimbali ya taa qad nazalat as sakina wa ghashiyat ar rahma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani utulivu ulishuka rehma za Allah zilishuka zikawafunika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala akramana Allah tabaraka wa ta'ala bisiyami naharihi wa qiyami shay'in min layalihi Allah subhanahu wa ta'ala alitukirim kufunga mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na akatuwezesha akatuwezesha tukasimama sehemu katika sehemu za masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan وفقنا الله تبارك وتعالى فيه لكثير من العبادات Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupa taufiki ya kufanya mambo mbalimbali ya ibada na toa na khairi mbalimbali falillahi alhamdu wal minna himdi zote ni za Allah subhana na neema zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala walahu shukru ala hadhihi ni'am na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kustahiki kushukuriwa kwa neema hii ya kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na twaa mbalimbali ambazo Allah tabaraka wa taala ametuwafikisha tumezifanya ayuhal ayuhal mu'minuna ibadallah ndugu zangu katika iman inqadha ramadhan watuwiyat sahaifu mwezi wa ramadhani umeondoka umemalizika na kurasa zake zimekunjwa rabiha fihi man rabih wa khasira fihi man khasira wal billah wamepata faida na, na wamepata faida na manufaa wale ambao wamewafikishwa kunufaika na Ramadhan lakini vile vile wamepata hasara wale ambao hawakuitumia Ramadhani vilivyo ndugu zangu katika iman inna min alamati qabuli al hakika miongoni mwa ishara na alama za kwamba matendo ya mtu yamekubaliwa ndani ya Ramadhani tumewekeza tumefanya ibada nyingi mbalimbali mbali, miongoni mwa alama zinazoashiria mtu kukubaliwa matendo yake taghayyurul ahwali ila ahsani ma kana qabla ramadhan ni mtu kubadilika hali yake akawa katika hali iliyokuwa nzuri kabla ya mwezi mtukufu wa ramadhan yani baada ya kumalizika ramadhan kipimo anachoweza kukitazama mtu akajitathmini kama matendo yake Allah tabarak wa taala ameyapokea ni kule kubadilika akawa katika hali iliyokuwa nzuri kuliko hali aliyokuwa nayo kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhan wa fil muqabil inna min alamati alhirmani wa adami qabuli al'amal na katika ishara na alama za kuonyesha kwamba mtu amepata hasara na matendo yake hayakukubaliwa ataghayuru ila alaswa ni mtu kubadilika baada ya taa kubadilika baada ya Ramadhan akawa katika hali mbaya kuliko alivyokuwa kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ndugu zangu katika iman alhasanatu ba'da alhasana alhasanatu ba'da sayyi'ati tamhuha anapofanya mtu yaliyokuwa mema baada ya kuwa aliyafanya mabaya kwa kawaida yale mema huwa yanafuta yaliyokuwa mabaya Allah mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alihusia akasema wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha unapokuwa umefanya jambo lilokuwa baya basi fuatisha jema ili jema hili likafute lilokuwa baya lakini alhasanatu ba'da alhasana lililokuwa jema likafuatiwa na lilokuwa jema inakuwa ni bora zaidi ndugu zangu katika iman lakini vile vile itakapokuwa jema limefuatiwa lilokuwa baya hii ni ishara na ni dalili iliyokuwa mbaya ni dalili ya kuto kukubaliwa matendo iyadhu billah Allah situjalie katika wale ambao wanafuatisha mabaya baada ya kuwamefanya wamefanya mazuri ayuha almuslimuna ibadallah enyi waja wa Allah inna turqal khairati kathira hakika njia za mambo mema njia za matendo yaliyokuwa mema ni nyingi sana lakini aina salikuna wako wapi wenye kupita njia hizo za kuyaendea yaliyokuwa mema وابواب الخيرات مفتوحه اين الداخلون na milango ya kheri imefunguliwa ni mingi baada ya ramadhan lakini wako wapi hao ambao ni wenye kuingia katika hiyo milango ya kheri ndugu zangu katika iman khudhu min taati khudhu min kulli taatin nasib hakikisha weka utaratibu wa kuchukua fungu katika kila aina ya taa kila lilokuwa jema uwe na nasibu katika hayo mema kuwa na nasibu katika sala kuwa na nasibu katika saum kuwa na fungu katika sadaka kama ulivyokuwa katika ramadhani unapupia kufanya kheri kila mlango wa kheri una, unapupia uwe na fungu katika mlango huo basi maisha yawe hivyo baada ya ramadhan kwa sababu mwezi wa ramadhani ilikuwa ni mazoezi ilikuwa ni semina ya kukufundisha namna gani maisha yako yanatakiwa kuwa ewe muislamu kwa sababu ibada ya muislamu haina msimu Allah tabaraka wa taala anasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin endelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka yaqini itakapokufika ambayo ni mauti ndugu zangu katika iman inna sabra wal mudawamati ala taa dalilun ala al-ikhlas wal qabul kudum na kubakia katika taa na ukawa na subira katika mambo ya taa ukawa na subira katika ibada hii ni dalili ya ikhlasi katika matendo na ni dalili ya kukubaliwa wa inna ashabal a'mal wa inna ahabal a'mali ila Allah na hakika matendo yanayopendezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala matendo anayoyapenda Allah tabaraka wa ta'ala adwamuha ni yale ambayo ni yenye kudumu na akabakia mtu katika matendo hayo na ndivyo ilivyokuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kanat a'maluhu dima kanat hasanatuhu dima ilikuwa mtume alayhi salatu wassalam matendo yake mema ni ya kudumu hakuwa na matendo na ibada za msimu kama walivyokuwa baadhi ya ndugu zetu waislamu fahrisu rahimakumullah ala qabuli al'amal pupieni baada ya kuwa mmetenda yaliyokuwa mema muombeeni na mbembelezeni Allah subhanahu wa ta'ala ayakubali na kuyapokea hayo mema mliyoyatenda wahdharu min al-iflas nachukueni tahadhari ndugu zangu katika iman msije mkafilisika matendo mliyoyatenda wa inna min adhami al-khasara ayuha al-ikhwa na miongoni mwa hasara zilizokuwa kubwa ambazo ni hasara zisizokuwa na mfano ni pale mtu ambapo amejipinda amefanya yaliyokuwa mazuri kwa juhudi zilizokuwa kubwa kisha baada ya kutenda yale mema yake yote na matendo yake anayatoa hiba na zawadi kumpa mtu hakika hii ni hasara isiyokuwa na mfano juhudi ulizozifanya katika ramadhan juhudi katika ibada katika swala katika visimamo katika dua katika sadaka katika saum na mambo mengi mbalimbali ya kheri uliyofanya ukiwa na matumaini kwamba unawekeza kwa Allah wallahi ni hasara iliyokuwa kubwa hizi kheri zako zote ukazikusanya unampatia mtu ni vipi inakuwa kumpatia mtu kheri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithul muflis hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza ni hadithi ya Abi Huraira aliwauliza masahaba tadruna manil muflis mwamjua ni nani aliyefilisika wakasema almuflisu fina man la dirham lahu wala mataa kwamba aliyefilisika ya rasul Allah ni mtu ambaye hana kitu hana chochote kinachoweza kumsaidia anapopatwa na matatizo anatakiwa aende kwa watu kwa sababu hana kitakachomsaidia Mtume alayhi salatu wasalamu akasema muflis katika umma wangu almuflisu min ummati man yati yawma alqiyamati bisalatin wa zakatin wa siyamin ni yule atakayekuja siku ya kiyama anazo amali nyingi ana swala ana saumu ana zaka ana sadaka ana kheri mbalimbali amezifanya lakini lilasaf yati waqad shatama hadha وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا atakuja mtu huyu pamoja na kheri zake nyingi alizonazo lakini alimtukana huyu alimpiga huyu alimshutumu huyu alimdhulumu huyu alimsengenya yule yani ana dhima za watu na yaumul qiyama ibadallah hakuna kulipana pesa hakuna dinari wala dirham innamal hasanatu wasayiat malipo watu wanalipana siku ya kiyama ni kulipana mema sasa itachukuliwa ile kiyamu ramadhan anapewa mtu ambaye ulimtukana inachukuliwa sadaka yako katika ramadhan anapewa mtu ambaye ulimsengenya inachukuliwa zaka yako anapewa mtu ambaye ulimdhulumu wa hakadha in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alayhi yakimalizika mema yake hali ya kuwa madeni bado anayo chungu nzima ukhidhat min sayiatihim faturihat alayhi thumma turiha fi nar yatachukuliwa maovu yao atapewa huyo ambaye anadaiwa kisha anatupwa motoni wal billah hadhihi haqiqatul iflas ayuha alikhwa huu ndio uhakika wa kufilisika ambao kila mmoja miongoni mwetu yatakikana achukue tahadhari fastaqimu ala ta'ati ibadallah kuweni na msimamo bakieni katika toa enyi waja wa Allah wastajibu liawamirillahi tabaraka wa taala na itikeni amri za Allah subhanahu wa ta'ala na bakini katika msimamo mpaka itakapokuwa pumzi zenu za mwisho Allah tabaraka wa taala anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun hii ndiyo natija ya kubaki katika toa na istiqama mpaka dakika za mwisho innal ladhina qalu rabbuna allah hakika wale ambao walithibitisha shahada zao wakasema mola wetu ni allah wakasimama katika la ilaha illa allah thumma istaqamu wakawa na msimamo katika taa wakawa na msimamo upande wa allah subhanahu wa ta'ala sikiliza natija tatanazzalu alaihimul malaika Allah subhanahu wa ta'ala anawawafikisha ila husni al-khatima anawapa mwisho uliokuwa mwema wakati wanapofikia umri wanapofikia mwisho wa uhai wao Allah tabaraka wa taala anawaletea bishara tatanazzalu alaihimul malaika wanateremkiwa na malaika malaika ambao wanakuja kuwapa bishara alla takhafu wala tahzanu msihofu huko mnakokwenda na wala msihuzunike kwa haya mnayoyaacha duniani wa abshiru bil jannati allati kuntum tuadun na, na kueni na furaha jibashirieni kwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao mlikuwa mkiahidiwa nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله الشهور كلها والعمر كله مواسم للطاعة والعبادة miezi yote kumi na moja na miezi yote kumi na mbili pamoja na Ramadhani ndugu zangu kwa Muislam ni fursa na ni msimu kama ulivyokuwa msimu wa Ramadhani wa kujikurubisha kwa Allah subhana lakini vile vile umri wako mwanadamu umri wa mu'min bado vile vile umri wake wote ni fursa ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya man wafa fi Ramadhan ewe ndugu yangu ambaye umefanya vizuri katika mwezi wa Ramadhan umetekeleza haki ya Ramadhan ukafanya ibada vilivyo kwa kadiri Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwezesha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan uthbutu wala tataghayyar bakia katika msimamo huo na wala usibadilike bakia katika mazuri uliyoyafanya ndani ya Ramadhani usiache bakia katika kheri ulizokuwa unazifanya katika Ramadhani usiache na wala usibadilike ويا من مضى أكثر العمر وأنت في التسويف na vile vile ndugu yangu ambaye sehemu kubwa ya umri wako umeondoka hali ya kuwa upo katika taswifu nitafanya nitafanya bado ndugu yangu katika imani tunasema halum elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala aqbil ila Allah rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa inna abwaba taubati la zalat maftuha kwa sababu milango ya tauba ndugu yangu bado imefunguliwa bado iko wazi wa taubatu makbula bado na tauba vile vile Allah subhanahu wa ta'ala naipokea anasema Mola wetu mkarimu Allah tabaraka wa ta'ala قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia enyi waja wa Allah ambao mmezifanyia israfu nafsi zenu kwa wingi wa madhambi msikate tamaa na rehma za Allah subhana inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasamehe madhambi yote innahu huwal ghafurur rahim hakika yeye Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma kwa waja wake ibadallah enyi waja wa Allah tabaraka wa taala inna min sunani nabiyikum sallallahu alayhi wasallam hakika miongoni mwa sunna za mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallama baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan siyamu sitti min shawal ni kufunga masiku sita ya mwezi wa shawal huu ulikuwa ndio utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akatulingania katika hilo akatueleza fadhila na faida tunazozipata kwa yule ambaye ataikandamiza nafsi yake akafunga masiku sita baada ya mwezi wa